ga fasara ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka je ba tana bayani ne da tsokaci a kan yanayi da muke ciki wanda akwai bukatar tausasa ma al'umma musamman janibin nan guda uku sai ya kamata su tausasa ma al'umma ma'ana waɗanda Allah ya ba nauyin mas'uliyar al'umma su ne shugabanni sannan kuma sai wato ɗan kasuwa sai kuma mawadata hudubar bayan godiya ga Allah da gare shi da salati ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da cewa bayan haka <clears throat> muna gode ma Allah da ya turo da dukkanin manzanni su zama rahama da dukkanin daga dukkanin halittu Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت hakika mun tura mu kowace al'umma da manzo idan sun je abinda suke ga masa ku bauta ma Allah nisanci kagudu sannan Allah madaukakin sarki ya ce a wata ayar rusulan mubashirin wa mundiri lalle manzanni sun kasance masu bushara da aljanna ga waɗanda suka aikata alkhairi mundiri da masu gargadi da azabar Allah ga waɗanda suka aikata abinda Allah baya so Allah madaukakin sarki ya ce liya kula lin nasi ala nasi hujjatan ala Allah hujjatan ba'da rusul Allah ya turo manzanni ne domin ya zama yankan hanzari ga al'umma bayan Allah madaukakin sarki kowa ya koma zuwa gare shi baya ka ya ko bayan Allah ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah ita ce hanya da ke kai mutane zuwa ga tsira Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani da kada ja'akum rasulun min anfusikum abidun alayhi ma alittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika Allah madaukakin sarki ya aiko muku da manzo daga cikin mana daga cikin daga cikin larabawa kuma mutum ne ba aljani ba kun ga kenan daga cikin ku mutane Allah ya turo muku da manzo to amma wannan manzo Allah ce azizun alayhi ma alittum duk abin da yake damu yana damu shi ya san ku zama cikin kunci harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yana mai fadayin samun rahama gare ku bil mu'minina raufur rahim sannan kuma ga dangane da mu'minai shi wato mai tausayi ne mai san rahama a gare su haka Allah madaukakin sarki ya a wata aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu tura ka ba mu aika ka ba zuwa ga wannan zuwa ga al'umma ta duniya face don ka zama rahama ka zama tausai ka zama jin kai gare su imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya faɗa dangane tafsirin wannan aya yake cewa abin da ake nihi da ita shine wato duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah zai zama masa rahama sannan kuma zai zama masa rahama a duniya lahira sannan duk wanda bai bi manzon Allah ba ya kama wata barayi nashi to Allah madaukakin sarki zai jarabce shi kamar yadda ya jarabce sauran al'ummu da suka zo kafin mu Allah ya jarabce al'ummu da musibu daban-daban to shi ba Allah zai jarabce shi da waɗannan musibu da Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda duk wanda ya saba ma manzon Allah bayan shari'a ta zo masa a fili wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba ma'ana sabai Allah ya ce wallahi ma tawalla sai mu jibantar da shi akan abin da yake kai daga ƙarshe wa nuslihi jahannam sai mu tashi a wutar jahannam Allah shi kiyaye hadisi ya kamata a cikin jami'u Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Amr Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace manzon Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa arrahimu da yarhamuhumur rahman su masu tausayi ma'ana masu tausayin al'umma Allah madaukakin sarki na musu rahama Allah ya ce irhamu amanzu Allah ya ce irhamu man fil ardh ku tausaya ma wanda ke ban ƙasa mutane kenan yarhamukum man fis sama shi kuma wanda ke sama sai ya tausaya ma ma'ana ku tausaya ma mutane Allah ku kuma ya tausaya ku da ku tausaya ma mutane hadisi ya tabbata daga Hudayfa dan Yaman Allah ya kara masa ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asba wa duniya bar hamuhu duk wanda ya waye gari duniya ita ce babban burinsa falaisa min Allah fi wannan baya da wani rabo a wurin Allah madaukakin sarki Wanzan Allah ya ce wa yadda lam laha duk wanda bai tsoron Allah ba cikin al'amuransa falaisa min Allah fi bai da wani rabo a wurin Allah ومن لم يهتم للمسلمين عامة فليس منه duk wanda bai damu da al'amarin da al'umma musulmi suke ciki ba to baya cikin waɗannan musulmi wannan hadisin lazumi ne mai ƙarfi da malamai ke faɗi cewa ashe dole ne ka shiga cikin al'amarin musulmi shi yasa kuke jin duk musulmi a duniya manzon Allah ya ce al-muslimu aqul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne duk lokacin da wani musulmi ya samu damuwa inda yake to a nan kai da baka iya kai mai ɗauki abinda za ka yi mai addu'a kada ka ce abu ba mu. ai su ta shafa wannan ba musulunci ba ne ba shi musulunci shi ne a zama tsintsiya maɗauri ɗaya abinda ke damun waɗancan mutanen ku kuma ku shiga cikin damuwarsu shi yasa muke yawaita addu'a ga waɗanda ke cikin ibtila'i duk da ba mu abin nan nan yake ba amma dai kuma muna jin abin kamar a mu to haka ake son musulmi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari a duniya sannan ya zama duniya ita ce babban burin shi kadai ba lahira ba wannan baya da rabo a wurin Allah duk wanda bai ji tsoron Allah ba cikin al'amuransa wannan ma baya da rabo a wurin Allah manzon Allah ya ce duk wanda baya cikin al'amuran al'umma bai damu da al'amuran al'umma bai damu da halin da mutane ke ciki ba manzon Allah ya ce to baya cikin su ma'ana baya cikin musulmanci Allah shi kyauta wannan hadisin imamul al-hakim ya rawaito shi a cikin mutarra ya ku bayan Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a ga shugaba wanda ya tsananta ma al'umma sai yake cewa Allahumma man wali min amr ummati shay'a ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta kowane irin dan bangare ne ko kaka bangaren yake amma fa shakka alaihim ya tsananta masu fashquq alaihi ya Allah ka tsananta mashi kun ga wannan maza Allah ya wannan addu'a sannan ya ce wa man wali min amri ummati duk wanda an aka jibinta mu al'amarin al'ummata ko kowane dan wuri ne fara faqa bihim sannan ya tausaya masa a farfuki ya Allah ka tausaya masa wannan hadisin imamu muslim ya rubuto shi hadisi ya tabbata daga Jabir Abdullahi Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah kira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce rahimallahu abdan Allah madaukakin sarki ya wannan bawa rahama samhan iza ba'a wanda yake mai saukin hali idan zai sai abu ba a kace ba a kai kace na ce da shi wa samhan iza ishtara haka kuma in zai sai da yana da sauki bai ce sai ya kura komai wa samhan iza qatada haka in ma ya biyo bashi yana da sauki ma'ana in zai saya yana sauki in zai sai da yana sauki manzon Allah ya ma wannan bawan addu'a ya ce to Allah ya masa rahama Allah ya sa mu ciki wannan hadisin ibn majah ya rawaito shi ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya wajabta mana yau koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai cikin abin da ya shahi ibada ba sallah azumi zakka cikin dukkanin cikin dukkanin al'amura baki ɗaya rayuwar manzon Allah Allah ya ce mai koyi da shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika an samu ku kyakkyawan abin koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ga wanda yake fatan samun rahamar Allah a gobar kiyama <coughs> shine zai kalkale ya ce zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah mu duba halin da muke mu duba halin ƴan kasuwar mu a yau mu duba halin shugabannin mu a yau mu duba halin mawadatan mu a yau mafi yawan su wallahi ba su tausan talakawa mafi yawansu ba su tausasa ma talakawa cikin abin da ke gudana babu kamar ma shugabanni masu bi masu su ne 'yan kasuwa sai kuma mawadata Allah madaukakin sarki yana cewa ha antum haula ikun gankunan ku tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ku ciyar don Allah wa minkum man yabakal amma cikin ku akwai marowata wa man yabakal duk wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi to kansa ya maruwa wallahu la gani Allah mawadaci ne wa antumul fuqara kune kune talakawa kune mabukata amma a yau zaka tada cewa shi wanda yake gani yana da wadata ya zama matalaucin saboda kullun gani yake yi shi bai da shi kullun abin da yake gani so yake tara a yau za ku ga cewa duk da tsananin da ake wani na amfani da wannan tsananin ya kuntata ma al'umma duk da tsananin da muke ciki wani yana da shi amma ya taimaka ma waɗanda suke kusa da shi don a samu sauƙin raɗaɗi to amma kuma baya yi shi gani yake kada ya bada abin ya ƙare alhali kuma wanzan Allah ya ce mala'iku a duk rana mala'iku biyu na sauka kowane ɗaya na yin addu'a ɗaya zai ce ya Allah a a'ti munfiqan halafa. ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa Allah kamar ya masa da mafi alkhairin abin da ya ce shi kuma ɗayan sai ce Allahumma a'dima musikan talafa ya Allah duk mai makewa makoko baya ciyarwa Allah ƙara sa mashi talauci to ire-iren wannan addu'ar kuma duk rana manzon Allah ya ce sai mala'iku wannan guda biyu sun sauka sun yi wannan addu'ar to ka ga ashe ka kasance cikin masu badawa za ka shiga cikin wannan addu'ar ta farko ta mala'ika Allah zai mai maka da mafi alkhairin abin da ka ciyar amma in ka shiga cikin na biyu din nan wanda kake makewa kada ka bada su kare kada ka bada ya kare to sai Allah ya ta sa maka talauci talauci har ka mutu kamar duke kai baka ci ba kuma kai za a yi mai hisabi kanta Allah shi kyauta ya ku bayan Allah mu duba halin da muke ciki musamman waɗannan nau'in mutane guda uku ma'ana shugabanni mawadata da 'yan kasuwa a yau kawai sai ka ji ɗan kasuwa musamman manyan nan sai ce mun ƙara kaɗa. babu wani dalili kawai sai a ƙara kara ya tawa ba kuma ba da za ka yi da abin ya zama dole rayuwa sai a ji awani da shi kawai shi ke nan sai a waye gari mawadata da yawa ba a sai inda suke ba da zakarsu ba masu mulki sun kau da kai daga halin da al'umma suke ciki to mu sani cewa lalle Allah madaukakin sarki zai zama abin tambaya ga dukkanin waɗannan nau'in mutane guda duk wanda ya tsananta ma mutane don ya ji daɗi don ya more don ya samu duniya to ya sani cewa Allah zai cire albarka akan abin da yake samu idan kana son albarka ka sauƙaƙa ka tausaya ma al'umma to sai Allah madaukakin sarki ya tausaya maka musamman halin mai da ake ciki wanda ya zama dole rayuwa musamman abincin da ake ci wanda ya zama dole rayuwa sai ka ga wasu na amfani da wannan damar suna kuntata ma al'umma suna cutar da al'umma haka kawai sai mutum ya ce ai ya ƙara ai an kara wallahi an kara kuma ƙarya yake to wanda duk ya cuci mutane ya yi ha'inci to kansa ya cuta da haka ya koya uwa musulmi mu tausaya ma al'ummar da muke rayuwa cikinta sai Allah madaukakin sarki ya tausaya mu ya ku bayan Allah shi wai muna muna zato muna tsammanin cewa halin da muke ciki a yau na tsanani na takura na tsadar rayuwa shi wai Allah ne da kansa zai zo ya gyara mu wannan ko ko Allah ne zai turo wasu mala'iku su gyara mu wannan kalla laysa al-amru kadhalik ai al'amarin ba haka yake ba Allah madaukakin sarki caye inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane halin da suke ciki sai idan su ne suka canza halin da suke ciki kenan mu ne za mu canza halin da muke ciki akwai wani abin da zaka ga shugaba ne yake da laifi akwai wani abin da laifin dan kasuwa ne akwai wani abin da laifin mawadaci ne a yau malamai suna suna suna bayani idan da za a samu ma mawadatan da ke cikin musu yadda zakka yadda Allah ya ce wallahi da an samu sauƙin rayuwa masu kuɗi wanda wani ma bai san iyakar kuɗin shi ba amma ya yake yi da zarka Allah kawai ya sai ‘yan kasuwa manya-manya wani za ka same shi da gidan mai sama da 20 amma dora rana sai ya cuci talaka ‘yan litan man da za a zama mai mashin na naira 500 wallahi sai ya cuce shi ‘yan litan tawana wurin da iska kana ya zuba mashi shi duk wannan kudin da yake da su sai ya cuci wani na ya shi kana ya rayu ina Allah zai sa albarka cikin wannan dukiya sannan kuma kullum tarawa yake tarawa yake amma ma yake sai shi gaskiyar magana yana daga cikin abin da ke kara takura mu cikin halin da muke ciki wani lokaci 'yan kasuwa na taimakawa 'yan kasuwa suna taimakawa wannan halin wani lokaci shugabanni na taimakawa saboda kamar ma sun yi korin kula da halin da ake ciki wani lokaci ko mawadata masu hali suna da halin za su rage mutane tsari amma ba su yi haka ba da haka mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana kallon kowa kuma ya sa matsara duk wanda yake da ikon ya sauƙaƙa ma al'umma halin da suke ciki kuma yake to sai Allah ya tambaye shi musamman waɗanda suke shugabancin al'umma musamman waɗanda suke yan kasuwa duk ɗan kasuwan da ya ƙara kuɗi ba gaira ba dalili ya cutar da al'umma ya sa mutane cikin tasku wallahi tallahi sai ya zama abin tambaya a gaban Allah kuma Allah zai cire albarkar wannan san'ar yake da yake da yake sai da zai zama yana ta tara kuɗin amma kuma babu babu riba mana ga ribar da yawa ba ta da amfani ko ka samu ribar da yawa Allah ya jarabce ka da wani dalili da zai sa kudin su zira da haka ya ku bayan Allah mu sauƙaƙa mu al'umma mu ma Allah madaukakin sarki ya ka mana mun karanta hadisai a baya manzon Allah mai tausayin al'umma ne mai san manzon Allah yana ce a tausaya ma al'umma amma duk sai mu kyala wannan mu musulmi ne mu zo mu sallah me bambanci mu da wanda ba musulmi ba ai ba mu da bambanci idan har mun kyale wannan janibin na mu'amala da al'umma mun ɗauko kawai mu zo masallaci inda mai ya duka mu duka in ba mu duka ba za mu duka shi ne kawai addini amma in mun koma kasuwar mu kuma sai mu zama ba sani ba sabon cutar da kowa wannan ba musulunci bane ba musulunci shine kowane ka kai musulunci musulunci a gidanka kai musulunci a kasuwarka kai musulunci a masallaci a ko ina kai musulunci wannan Allah ta ittaqillaha haifu ma kunta ku ji tsoron Allah ko ina kuka samu kanku mana ka samu kanka a kasuwa kai tsoron Allah ka samu kanka a ofis kai tsoron Allah ka samu kanka a masallaci kai kaɗai ne ku yi ne ku da yawa ne a garin ka ne a wani wuri ne daban ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki shi yasa wata rana Usman dan Affan ya kawo kayan abinci a cikin garin Madina shine mutane suka ta rububi suna so sai wannan mai kudi ya ce ya ƙara ne kaza zai sai ya ce baka iya sayanta haka aka ta ƙari ya ce ba ya saye ya ce ni Allah na baiwa wannan duka mana ya bada shi don Allah kawai aka ba talakawa aka raba masu da haka masu kudi suke haka kuma ake haka to muku yadda masu kudi suke yanzu ana haka hakaito halayensu amma masu kudi a yau kullum so suke su tara suna da miliyan kaza suna da biliyan kaza suna da tiriliyan kaza amma mara amfani cikin al'umma ya amfanin miliyoyin kudinka makwabtanka da yan uwanka da waɗanda ke garinku suna shan wahala ba su da amfani me amfanin mukamin da kake rike kana jagorantar al'umma yi kuris ka yi mu kula mutane na shan wahala baka damu ba wannan bai da amfani kenan wayar me amfanin dukiyarka da kai makoko ka rike gam ba wanda ke karuwa da ita wannan ai ba ta da amfani kuma wannan dukiyar sai ta zame maka musiba a gobe kiyama da haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah cikin abin da muke iya wani sauƙaƙa ma al'umma wallahi mutane suna cikin hali mutane wani suna kasa cin abinci a sau ma a rana to amma kuma ga wani can shi abincin ma har sai da zai da shi kuma ya ƙi bin hanyar da zai taimaka ma al'umma to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a wallahi sai Allah ya tambaye shi da haka mu tausaya sai Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ai manzon Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya ma wanda ke ban ƙasa wanda ke sama Allah ke nan madaukakin sarki sai tausaya mu to Allah ka tausaya mana da haka mu tausaya mu bayan Allah mu tausaya mu wanda ba su da shi waɗanda suke ba su da wadata sai Allah madaukakin sarki ya sa wadata a cikin dukiyar mu da muke fita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kare ya ba mu ikon kauce mata muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya kama mu da abin da wawaye cikin mu ke aikatawa muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya dora mana wata jarabawa da ba mu iya ci wanda za ta yi mana wahala Allah muna roƙonka ka sassauta mana halin da muke ciki na kunci da takura ka ka mana hali na sauƙi da yalwa cikin al'umma wannan ita ce fassarar gobe guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ba mu kun gyara abin da muka ji na kuskure abin da muke kai na daidai kuma Allah ya ba mu kun ci karshe kamar yadda muka saba muna yin addu'o'i na musamman akan halin da muke ciki a na tashi tashen hankula a cikin wannan ƙasa ta muku wasu sassa na wannan ƙasa musamman yankin arewa da mu da sauran makwabta da muke su muna roƙon allah maɗaukakin sarki kai zaman lafiya waɗanda suke fama da wannan tashi tashen hankula a yankunansu allah kai musu zaman lafiya waɗanda suka rasa rayuwarsu a cikin irin wannan yanayi allah ya ji kansu ya musu rahama waɗanda kuma suka ji rauni sanadiyar wannan a ta'addanci allah ka ba su lahiya ka warkar da su na addu'a ta biyu sai halin rayuwa da muke ciki na tsadar al'amura da halin kunci da mutane ke cikinsa muna ƙara addu'a Allah madaukakin sarki fitar da mu cikin wannan tsanani Allah ya kama da sauki ya sassafta mana wannan yanayi ya kama da rangwame na rayuwar da ake ciki Allah mai iko ne akan haka Allahumma inna al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushriki wa dammir a'da addinin wasu, wa sur ibadakal muwahhidin rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ربنا عليك توكلنا وإليك عدمنا وإليك المسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله